eskolaz kanpoko euskarazko jardurak duten garrantzia kontuan hartuta, amazazpigarren antzerkearen astea antolatu dute. Aurtengo ekitaldiari, aziak zuzenean ekimena deitu diote. Antzerki emanaldi eta azkain, kantu, dantza edota bertsolaritzat jarduerak antolatu baitituzte. Aina Barberena Euskal Aziak Federazioko koordinatzailea. Beraz, guk kordezkatzen dugu, jakimera da, ama eskolatik liseo arte. Uh, eh, ba ditugu, uh, eh, ogoita ama iru eskola elebiduna, uh, eh, euneko irurgoita bosta dena, da ez dena gaizki Euskal Herrian. Eta huetarik, uh, emezortzik murgiltzea proposatzen dute horien uh, ama eskolan baditugu amabi kolegio, elebiduna, eta uh, bost liceo. Bai, uh, eskoletan uh, ikasle bat biden gain, uh, elebiduna da gaur egun uh, e, Euskal Egean, eta espero dugu gero eta gorako joanen dela. Hmm. Uh, kolegioetan... Uh, uh, eh, euneko goita bosta eta liseoetan euneko zazpia gutxi gora bera. Eta, bueno, tendentzia edo gutxi honez, e, eh, poliki poliki hori, bueno, emendatzen ari den, e, bueno, emendatzen ari diren datuak dira, ez poliki poliki. Bai, bai, bai, uh, joan den sartzean, be, gela, gela elebidun berri batzuk uh, ideki dira, polikiari da, baina uh, idekitzen dira, eta eta beharra senditzen da, eta hori, hori ongi da. E, orain arte, um, beraz, orten jakimera da, pigarren edizioa dela beraz, eh, Eta orain arte, beraz, proposatzen zuten um, antzerkia, antzerkia, eta beraz, eskolek eh, horien eh, lan, lantzen zuten antzerkia eskoletan. Eta, beraz, oartu gira, bombe, eskoletan gerota, ez, gerota gutiago, baina beste arte mota batzuk lantzen zituztela. Eta domaiatz maiten ginuen aste hortan ez horren erakustea beste eskoleritzen eta hor eh, eskolak heldu dira Euskal Herri osotik eta domai atxemaiten ginuen. Beraz hortako egin dugu asiak zuzenean ez antzerki astea bakarrik eta beraz heldu den uh, ostegun eta ostiralean eh, segituko da beste uh, hainbat uh, haurekin eta bergoita amak eta, eta berreun aur inguru egun bakotxean, beraz, uh, ara, eta antzerki, bertsu, kantu, kamixi bai batzuk ere proposatuko dituzte, Ados. eta... Hala, hori eta eskola hainitzetatik. Hmm. Euskal Asia Federazioaren esanetan, eskolaz kanpoko euskarazko jarduerak, ikasle elebidunak euskaraz ikasten jarraitzeko eta euskara erabilera motibatzeko ezinbestekoak dira. Gaur egun irakaskuntza katolikoen berrogeita sortzi eskoletatik hogeita elebidunak dira lau mila lareunda bi ikasleetatik bi mila lareunda bederatzi elebenak dira. Azken urteetan tendentzia hori goraka doa eta elebitasuna bultzatzeko helburuarekin Euskal Asia Federazioak alegin bereziak egiten jarraitzeko asmoa duela azpimarratu du.